Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que podeu sintonitzar a través, sintonitzar este programa mitjançant el 97.7 de la FM en el eh, nostre, en els dispositius mòbils de Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 arroba esports on la pregunta que este fem en el dia d'avui és mirant el resultat de la dupla Barragán-Cancelo en Vigo repetiríeu més voltes esta combinació en la banda dreta? És la pregunta que vol fer esta nit mirant la, el resultat de la dupla Barragán-Cancelo en Vigo. Repetiríeu més voltes esta combinació en banda dreta, tenint en compte, com ja dèiem, eh, el bon resultat que li va ocasionar la València Club de Futbol. Mireu, en el dia d'avui anem a eixir-se una miqueta del que és eh, el nostre eh, modus operandi habitual, dels temes que habitualment tractem. Hi ha un drama del qual no volem passar per alt, no volem ser insensibles si volem dedicar-li el seu temps. I aprofitant també, lògicament, que para la Lliga tenim ara l'espai i el eh, hueco necessari, el lloc necessari per a ocupar-nos del drama d'Huracán València. Eh, dice equip que va néixer fa quatre temporades i que a dia d'avui es troba en una situació de degradació extrema, eh, sense cobrar els jugadors des del mes d'agost, eh, pràcticament ja sense vestidor on canviar-se, sense possibilitat de rentar la roba de joc i sense pràcticament possibilitat d'afrontar eh, els entrenaments. Bueno, pues, amb tot això, eh, en el dia d'avui ens visitaran Víctor Marco i Vicente Moscardó. És l'altre futbol. És aquest futbol que està molt allunyat eh, del que habitualment tractem i dic que habitualment tractem i me poso jo el primer a la llista i en la fila, no? Com a periodistes eh, ens dediquem molt al futbol d'èlit, al futbol on eh, es centren els focus, al eh, futbol eh, dels fitxatges milionaris, de les grans estrales, però hi ha altres drames. I este és un del que tenim que eh, ocupar-se. No per novedós, perquè en esta ciutat hem viscut la degradació de l'esport que no siga d'èlit durant els últims anys. València, que en el seu dia, i para de la ciutat, encara que ara mateix Huracán que és una Can València, però estava en Torrent. València com a ciutat, en el seu moment, va arribar a tindre una oferta esportiva d'un nivell altíssim. En València hi havia hi ha un equip de bàsquet, que és l'únic que continua, però hi havia dos equips extraordinaris d'handbol femení ja anem per l'aire, hi havia un equip d'handbol masculí ja anar per l'aire, hi havia un equip de futbol sala i ara n'hi ha, però el que n'hi ha no té res a veure amb el que hi havia, és el del Llevant Unió Esportiva que ja fa anys que va apostar per aquesta història i li ha eixit molt bé eh, València des del moment en què dedicar els seus diners i els seus esforços als grans esdeveniments Copa Amèrica, Fórmula 1 eh, motos, el famós Open de tenis el moment en què València dedicar aquests fons que dedicava a aquests equips als grans esdeveniments, aquests equips moriren i les històries de jugadors sense cobrar, de promeses incomplides, de eh, futbolistes passant les canutes per arribar a fi de mes, ja les hem viscudes. I jo crec que per llunyanes en el temps les havíem oblidades. Per tant, jo crec que la nostra obligació està que aquestes coses que eh, ocorreguen el menys possible. I la manera que ocorreguen el menys possible és dedicar-les temps i donar-li la veu i donar-li la veu a aquesta gent. Com vos dia, en el dia d'avui, dos jugadors Duracán Valencia, eh, Víctor Marco i Vicente Moscardó seran qui ens acompanyen en esta primera mitja hora en els estudis. Tot i això, han passat més coses que, com sempre, repassem en els eh, nostres o en les nostres cinc fotos. Entrenament sense Aderlan, Jaume Fegulí ni Javi Fuego. Els quatre futbolistes no s'han exercitat en el dia d'avui per precaució respecte als seus respectius estats físics. André tampoc. El portuguès ha sigut alliberat per la seva federació després de comprovar els metges de la selecció que no estava en condicions de jugar l'amistós. Martín Presa admet l'interès per Joel. El president del Rayo Vallecano ha admès que Joel és un dels noms que interessen per reforçar la porteria vallecana després de la baixa de Toño. Evidentemente estamos trabajando pues inmediatamente en, un, sustituto. Pues, ¿Joel es posible el del Valencia? ¿Es posible Joel? Ahora mismo tenemos varias posibilidades, tenemos varias posibilidades abiertas, estamos y estamos estamos las tenemos sobre la mesa y estamos negociando, pues es una de las posibilidades, hay más. Visita a Oliva. Kiko Catalán y Manolo Salvador han visitado avui Rubia la concentración de Oliva, entre otras cosas per tal informarle del fichaje definitivo del Colombia, Mauricio Cuero. 10 de 10, victòria de València Bàsquet, 49-65 davant el Charleroi en partit d'Eurocup. Justin Hamilton, amb 17 punts, ha comandat la decena victòria taronja. Les 11 i 37. Anem a fer una pausa per a la publicitat. Ara s'incorpora el company de Superdeporte que està seguint de prop el tema d'Huracan, Vicent Linares, i també parlem amb dos dels seus jugadors. Com deia, Víctor Marco i Vicente Moscardó els van a, a contar el duríssim dia a dia de l'equip valencià del grup tercer de la segona B. Avui un tant allunyat del nostre argumentari habitual, però crec que no val la pena perdre's aquest testimoni. Així, en el moment d'arrencar Esports 97 i Tela 97.7 Ràdio, fins a la una de la matinada. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Pello. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Pello. Juntos Llevamos tu yo más lejos. <laughs> Blas. Estoy dormido, Epi. Ya, pero es que este viernes 20 de noviembre los de Ford van a hacer su día sin IVA. ¿Mm? No pagas IVA ni al comprar un coche ni en las operaciones de taller, Blas. Muy bien, hasta mañana, Epi. Lo llaman el Blue Friday de Ford y no van a cerrar a mediodía porque es su día sin IVA. Rima y todo, Blas. Parece como si trabajases en Ford, Epi. No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. La Navidad ya está aquí con Levante, el mercantil valenciano. Este año podrá montar el Belén más valenciano que nunca con las 14 figuras diseñadas con indumentaria de la comunidad valenciana. La primera entrega, La Virgen, el domingo 15 de noviembre por solo un euro. Y el resto de figuras cada martes, miércoles y jueves con Levante, el mercantil valenciano. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Dimiva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales, Levante, Levante Televisión y la 97.7 Radio. Con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Segundo concurso de cortadores Portadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. ¡Te esperamos! Sports 97 NIT El teu equip, la teua ràdio. Arranca Esports 97 nit en el dia d'avui aprofitant este paró mm. en la primera divisió de futbol espanyol. Ja sabeu que habitualment eh, s'ocupem en la part informativa fonamentalment del València Club de Futbol, que avui ha oferit molt poca informació. Ara, en el tram final de la primera mitja hora s'ha aflogado en s'oferir les dades més destacades del que ha corregut avui a Paterna, igual que també podrem sentir a Juanma Romero que ens va a contar el que ha fet avui eh, València Bàsquet en Bèlgica, però és moment d'ocupar-se eh, d'un drama que està ara mateix eh, el tenim eh, vigent en el futbol valencià. Tots sabeu que fa uns anys va néixer eh, Huracán València, equip que naixia en el grup tercer de la segona B, que estigui dos voltes a punt de pujar a la segona divisió A i que arrencava aquesta temporada, al començament d'arrencar aquesta temporada, començaren els problemes. Eh, tenim així a dos futbolistes d'Huracán València, a Vicente Moscardó. Hola, Vicente, què tal? Hola, buenas noches. I a Víctor Marco. Hola, Víctor, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, de bona nit és un dir. Ara m'explicareu la vostra situació. Ens acompanya també Folgado, que està per així. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal? Buenas, Manolo. I ens acompanya el tio que més està escrivint, que millor coneix la història, que es pot fer eh, una cronologia absoluta eh, del que està corregent en camp València és el company de Superdeporte Vicent Linares. Hola Lini, Quita, bona nit. Hola, bona nit. Bueno, sí que m'agradaria que ens feres eh, una cronologia. Eh, sí que és cert que eh, aproximadament ja en setembre jo, comencem a tindre els primers rumors que eh, l'inversor de Huracán ja havia decidit deixar el projecte eh, però la cosa va precipitant-se a una velocitat bestial, fins al punt que estos senyors estan, eh, segons han dit, sense cobrar des d'agost. Jo vull que això que faré és eh, una miqueta de cronologia perquè tot ha anat degradant-se a una velocitat bestial. Vaig intentar fer un feedback i si, i si, i si no encaixen en, en les dades, val? Pues que, que Vicent i que Víctor em, em, em vaig remuntar 4 anys abans, naix un projecte, val? un projecte que és molt sòlid i molt fiable i, i, i que complix puntualment. I això n'hi ha que recordar-ho, val? fins un moment, el final de la temporada passada. El final de la temporada passada del que encara queden pagaments pendents. És a dir, queden part d'algunes mensualitats molt xiconines, algun futbolista, uh mhm. -huh. i primes pendents per als objectius que tenien firmats. Val? I els candidats queden pendents. Però, com Huracán durant quatre temporades ha sigut un club solvent que sabeu que ha estat a dos passos de, de, de, de Liga Adelante... Tenia el crèdit de la confiança. Correcte. Ahí n'hi ha un debat. Eh, eh, Erni, com a director esportiu, jo tinc la, tinc la sensació tinc la sensació i la voluntat pensa que va, haver, que va tornar a haver eh, fiabilitat econòmica i fa un equip de nivell. Però què passa? Que quan m'emprèn la temporada, el primer mes el primer mes ja no es cobra. De fet, que en corregís que neix, el mes d'agost n'hi ha cobrat un, al voltant d'un 75-80% d'aquest mes, val? i perquè se paga en parts, no se paga tot de colp. Val? A partir d'ahir ja no s'ha cobrat ni una ileta, eh, diguem que els, els inversors que sempre han estat a l'ombra, que, que ningú ho ha volgut aclarir mai, mm -hmm. doncs han desaparegut, s'ha acabat la mamella en Huracán i n'hi ha un problema. Com n'hi ha un problema, la cúpula d'Huracan intenta col·locar l'equip en mil puestos, no hi és ninguna solució i al final l'única solució que hi és, no s'enganyem, són uns pares de xiquets del futbol base d'Huracan, que estan uh mhm. -huh. jugant en, en la base d'Huracan i que diuen, bueno, nosaltres anem a, anem a, anem a, anem a gestionar-ho, això. En la primera visita em pense que són prou clars, nosaltres no tenim diners i no venim a posar diners, venim a buscar a qui posa diners. Per això crec que se guanyen part de la confiança d'estos futbolistes que tenim així, però després, quan ha passat un mes i tres dies, val, veuen que no n'hi ha un feig, que no entra res, que les condicions laborals se degraden, mm. val? ells estos duen sense cobrar des del mes d'agost. Però sí que se parla de que quan arriba el, el nou president, eh, Carlos Sánchez, Carlos Sánchez se parla d'un inversor. Se parla d'inversors eh, per, a, per a Però, però, però, però ells ho deixaren clar ben ràpid, val? perquè ells varen veure quin era, quin era, quin era el percal. Ells sempre han argumentat que tenen un inversor, un, persones fortes darrere, però mai revelen dades, uh mhm. -huh. val? i això genera una desconfiança eh, a, nivell, a nivell informatiu, òbviament, i sobretot a nivell laboral per a aquests xos que tenim així. Eh, se'n va l'entrenador, se'n va el cap de premsa, se'n va el metge, eh, se'n va Antonio Hernández, que era el cap visible de, del projecte, eh, i ja per eh, reportatges que has publicat tu en Superdeporte hem vist que els jugadors eh, o, o els fixos no tenen ni un vestidor on donar els massatges als futbolistes... És que se deu diners que... a terreny per el lloguer del camp, i clar, eh, l'empresa que gestiona les instal·lacions també, pues, eh, tot se repete. Apreta. Aplegar un dia que unes, mm. unes oficines que té el, el Club Llogaes uh mm-hmm. -huh. en Torrent amanegueren en un forre ja passat Clar, l'amo no vol dir que va, que va ser ell, però, òbviament, tots pensem que va ser l'amo, el que digui, ayer, no me pagueu el lloguer, Fora. Jo, jo tanque, val? Uh -huh. Clar, això se resolucionarà perquè, perquè, perquè això legalment té, un, té uns tràmits, però, però una situació caòtica. Bueno, i a hores d'ara, Vicente i Víctor, Vicente i Víctor, mm, quina és la vostra situació? Eh, no cobreu des del mes d'agost, no? <clears throat> Sí, bueno, la situació és molt, és molt complicada. Eh, N'hi ha gent que ho està passant realment mal y, y bueno, eh, fer pues un, un llamament a la, a la gent que, que a veure si mos pot ajudar perquè la situació és molt, és molt complicada i, i, bueno, i a partir d'ara jo crec que va ser una situació límit, no? Uh mhm. -huh. Vicente, eh, teniu companys que estan passant fam? No sé si passant fam, però sí passant-ho mal. Uh mhm. -huh. eh, recordem que nosaltres, eh, lo, que es no la, lo que no és la primera divisió, pues les nòmines són de 10 mesos moltes vegades. Entonces hi ha molts futbolistes que des de maig o juny no ingressen cap euro. Res. Aleshores, nosaltres portem des de juliol entrenant i estem en novembre. I des de juliol a novembre hem cobrat un 60-70%. Eh, mm, Víctor, se sentiu enganyats per l'actual propietat del Huracán València? <clears throat> bueno, jo diria, mi, millor dir que eh, quan se començà el projecte este, uh mhm. -huh eh, jo crec que la, eh, tenia que ser un mesclar, no?, el, el màxim accionista. Uh -huh. eh, Te refereixes no a l'anterior o al que n'hi ha? a l'anterior. A l'anterior, a l'anterior. No, Tony Hernández, sino el que... El que estaba darrere de Tony. De Tony. Vale. Entonces, eh, a partir de ahí yo creo que se ha, se ha precipitado tot. Eh, jo crec que no tenia que haver arrencat el projecte i fer l'equip que, que s'ha fet, no? A partir de ahí, pues, eh, se n'han anat, eh, mos han deixat eh, a sols y ¿sabes? De, de, alguna manera y han entrado estas personas que nosaltres tampoc coneguem i que, i que a dia d'avui tampoc estan afrontant el que és el, el tema econòmic ni, i a part jo crec que la cosa va pitjor. Esta es la cara amarga del, del fútbol, Vicente. Es muy bonito ver a Cristiano Ronaldo que estrena una película, a Messi lo que guanya, però també està esta cara del futbol que vos toca ara viure vosaltres. Jo no sé si tu t'havies vist en un altre igual en ta vida quina solució penses que pot haver-ne a això o si penses que n'hi ha una solució? Sí, esta és la, la realitat del, de la segona B, no? que són molts clubs humildes. Jo, per desgràcia, vaig viure una, un episodi paregut al Poliegido, uh mhm. -huh. que també ens degueren molts mesos i també era un, equi, un equip que era important en la segona divisió. I jo crec que la solució passa per, per ser realistes, no? Si la gent que hi ha eh, té solucions, que les facin ja o sea, es, té que ser algo ja que, se vagin, que, que els jugadors vegin que ja han fets, perquè les paraules al final Eh, ens diuen cada setmana una, una cosa, una setmana hi ha uns inversors, una altra setmana hi ha un equip de primera que va comprar-lo, però la realitat és que no hi ha res darrere. Uh mhm. -huh. Folgado i Linares, eh, també arriba el vostre torn de preguntes, que que de coses que sí, preguntar-li tant a Vicente Marco com a... a Víctor Marco com a Vicente M'agradaria preguntar-li un parell de coses als dos. No conec la situació de, de Vicente, però sí que coneix, sí que conec la de, la de Víctor, uh mhm. -huh. que la, la temporada passada estava jugant en en segona divisió, que estava en el, en el Lugo, que volia tornar a, a casa, que volia tornar a la seva terra, que, que aposta pel projecte d'Huracan, i que de repent, Víctor, arribes així, te trobes amb aquesta situació. No sé si estàs arrepentit, estàs penedit de, de, de la decisió que vas prendre este, este estiu, i tu com afrontes aquesta situació perquè eh, tu vas canviar no? la comoditat de, de Lugo, encara que estaves lluny de la, de la teua terra, per estar més a prop de la, de la família, i ara bueno, pues, t'has trobat amb esta, esta decepció, no? Bueno, uno no se pot arrepentir de, lo que, de les decisions que pren, no? Sí que és de veres que ningú pensava que anem a, a estar en aquesta situació perquè el club, han repetit ja de, eh, abans, que el club eh, era solvent, eh, els, els quatre anys havia complit i només havia tingut un, un xicotet de retras el eh, que és l'últim any a final de temporada. Entonces, en ningú moment podían pensar que anàvem a estar en aquesta situació eh, a partir ahí, pues, eh, sí que és de veres que nosaltres, en Mucas, tenía tenia més, més propostes que podia haver, eh, anar a fora de casa també i bueno, jo vaig prendre la decisió i, i endavant, no? O sea, no, no puc tornar darrere. Mm. Intuïu els dos que això acaba eh, d'una forma dramàtica, vull dir, eh, enteneu que, que l'equip no acabe la Lliga. Que això acaba, no que l'equip no acabe la Lliga, sinó que <clears throat> els propietaris actuals eh, acaben venent la plaça eh, de l'equip i s'emporten l'equip a, una altra, a una altra ciutat. Mm, jo espero que, que, no, que no passi això, no? Lo que passa és es que passen tantes, estan passant tantes coses i xicotets detalls que, que estan fent molt de mal que te fa pensar que en qualsevol moment el club puga arribar a, a, a desaparèixer inclús, no? perquè està la cosa eh, realment mal. Ixa és una de les inquietuds que tenim nosaltres, no? la inestabilitat de cara a un futur, de què va passar. No, no sabem si anem a arribar a Nadal i, com tu dius, no sabem si en febrer eh, a lo millor tanquen la persiana i l'equip desapareix i ens quedem sense jugar hasta final de temporada. Sí, imagina Correcte. que ha, ha de ser, eh, tant per a Vicente com per a, com per a Víctor i per a la resta de companys, eh, el aire que un dia pugueu arribar a entrenar i que esté la, la xapa tirada i que ja no, ser, ja no hi hagi res ahí. És que s'ho podeu trobar, és, és una realitat. Sí, sí, és una realitat. I que sí. crec que va passar fa poc que el juvenil divisió d'honor eh, van tindre que pagar alguns diners per a poder jugar el, el partit contra el Villarreal, crec que era. Uh -huh. eh, escolteu, eh, autoritats s'han manifestat d'alguna manera, vull dir, eh, hi ha una Federació Valenciana de Futbol, eh, o, o la Federació Territorial Valenciana de Futbol, per dir-ho dir millor, Ajuntament, eh, AFES o s'ha ficat en contacte sí. amb vosaltres, com, sí. com és el tema? Nosaltres, el principal suport i el que sí. més ens ajuda és l'AFE, no? Uh eh, -huh. Hem estat reunits amb ells, ens consta que AFE ha estat reunit amb, amb l'avocat d'aquest grup gestor i esta setmana tenim una reunió per a, entre AFE, abocada del grup gestor i nosaltres per a, per a un poc ficar les cartes sobre la taula i prendre decisions. Jo vull fer una pregunta que és Una pregunta, coseta molt ràpida. Al voltant d'aquest assumpte, eh, si acaba la... Si, a... legalment podeu abandonar vosaltres el club ara en el mercat del, de l'hivern? No, com no, està aquesta no, situació legal? Nosaltres... Eh, Hauríeu de... Podeu perdre diners si se n'aneu? Nosaltres, eh, si volem incidir en el, en el mercat d'hivern, eh, tenien que arribar a un acord en el, en el club. En segona divisió i en, i en primera divisió sí que està l'opció de... Ah, però en segona, que hi ha més risc, ahí no se pot? No. O no entenc la llei. És que Mm. Tens que arribar a un, a un acord... Ahí és precisament on hauríeu de tindre les mans lliures sabedor de quina és la situació econòmica d'Espanya de, de, i del futbol espanyol en aquestes categories. En segon divisió, divisió, si a partir del tercer mes que te deuen... Eh, eres lliure. Eres lliure, eres lliure. Sí. De, eh, la decisió. En aquest cas, nosaltres tenim que, que parlar en el club i intentar arribar a algun acord de... I ara jo vos plantejo una pregunta als dos, val? Eh, vosaltres sou futbolistes, eh, vosaltres heu tingut cert nivell, val? n'hi ha futbolistes que no, que no han aplegat a tant nivell, que estan en la plantilla, que, que sabeu que és un planter de xors en, en, en certa trajectòria. Clar, imagineu que se vos planteja una disjuntiva. O vosaltres feu per aplegar aquest acord que tu mentaves, que és per donar pasta, i així ho en, en, en gener per un altre club, i això és l'opció A, o dos, s'arrisqueu a aguantar a veure el que passa, que en certa mida, val? Eh, si, corregiu-me si no és aixina, significa que hasta juny pràcticament no en veuríeu ni un, però sí que és de veres que teniu mecanismes legals per a garantir-vos el pagament de, a curt termini d'un 80 o 90% de les vostres eh, quantitats firmades i a llarg termini de tot el que teniu firmat, perquè n'hi ha mecanismes. Que... Ara vos dic jo, la situació, eh, vos pregunta a vosaltres perquè sou que esteu així, i en general el que veu pulsat del pla... O sigui, penseu que va haver un èxode, vosaltres eh, esteu meditant l'eixir, vosaltres sou des, del grup que, que decidiu no, pues jo aguante així hasta o encara no se sap això com està? Home, com tu dius, nosaltres tenim assegurar la totalitat del sou, pràcticament. Mm. Però sí que és cert que una part del sou la veuríem a lo millor d'ací 3-4 anys mm. i altra part del sou en agost. Mm. Estem parlant de que són 9-10 mesos que... La gent, la gent aguanta, Vicent? jo pense que la majoria no pot aguantar, no, perquè... En el, pensa... en, el dia, en el dia a dia tot el món fa gastos. Clar. <laughs> Claro, Es que... Espera't, espera, jo, jo, a veure, i, i me sap mal, que, me sap mal haurà... dir noms prepis. No és el mateix eh, pa, eh, parlar de, del futbolista que firma en Delto Relevante en guany, val, que és un sí, que puja, que, que, que parlar de Jandro, que haurà eh, fet diners en el futbol, clar. N'hi haurà casos i casos. Uh -huh. Però també hi ha famílies que tenen xiquets, que tenen un o dos, que tenen que pagar un alquiler, i que al final tots els mesos tenen els seus gastos fixes i una altra cosa, a lo millor, és pues, jo que sóc de València i que no tinc família ni tinc xiquets, o no sé, o Víctor... En el meu cas, clar. en el meu cas jo eh, me n'ha vingut a perquè jo tinc família, eh, tinc dos xiquetes, i els meus xiquetes estan en col·latge. Plantejar-me i sí, a dia d'avui és complicat. Més a que me'n vaig Família, a de xiquetes... Quan jo he decidit vindre a casa, tornar a casa, eh, no és per manejar-me en diciembre, veurem què passa, no? Veurem què, què passa i que, quina és la solució, però jo en principi eh, la meva intenció és la de, la de continuar. Perquè, claro, si me'n vaig, eh, la, meva, eh, la meva xiqueta té que canviar l'escola, és, és molt de trastoc. I paral·lelament, i paral·lelament, en tot això, val? no havent tovalles... Eh, eh, eh, eh, Ni la roba. Eh, sí, estem a dos punts del playoff en això dona temps a pensar? És, és increïble, la veritat sí, que sí. sí. Clar, L'esforç que, que està fent, eh, lo que fent la plantilla, eh, tant el colpo tècnic com els xos, eh, és impressionant, perquè tot el món està superunit, tot el món va una, i tot el món eh, pues, eh, tira el carro i, i vol apretar perquè, perquè bueno, eh, beneficie eh, el tema deportiu a, a tot el món, no? La veritat que en tots els anys que porta futbol Eh, mai havia vist una plantilla tan unida, tan humilde i tot a una com, com este any. No sé si a lo sí, millor el passar moments complicats ens fa unir-nos més, però, També, sí. però l'ambient és increïble. Eh, és, eh, perquè imagina que ha de ser complicat, perquè és que quan ocorre una cosa d'estes, encara que no vulgues, en el dia a dia i en cada comentari, en el vestidor, eh, canviant, és que estareu parlant de lo mateix? Sí. sí. És que estareu parlant de lo mateix. És que, és que inevitable. No, no hi haurà altre tema en el vestidor. És que és inevitable, perquè n'hi ha, hi ha tanta inestabilitat que, que un dia passa una cosa i altre dia passa altra. Entonces és inevitable l'estar parlant de, constantment d'esto, de, de, de lo que passa. Però bueno, una vegada així mantenar eh, estem centrats en l'entrenament i intentem donar-ho tot per pa, estar bé físicament. Mesures de força per la vostra banda mm, mm ja vos queden poques, vull dir o no jugar, o anar a una vaga, o fer un paro de 3 minuts o en el primer minut d'un partit per a que vos taguen les teles, vull dir, ja no n'hi ha molt al vostre abast que fer. Nosaltres crec que fins a, fins a esta setmana uh mhm. -huh. eh, no havíem alçat la veu mai. Clar, claro. Nosaltres volíem eh, treballar. la màxima estabilitat i donar sí. un bo de confiança. Uh mhm. -huh. Però creguem que ha arribat un punt en el que ja les condicions mínimes les, són les, les que exigim, no? almenys per a poder entrenar i poder el dia a dia, uh -huh. que aunque no cobrem, siga un poquet més ameno. Clar. Però ara, a partir d'esta setmana, eh, hem alçat la veu perquè tot el món sàpiga la situació que tenim claro. i la gent que, que tenim, que tenim representant-nos. Això m'he contat, Vicente. Víctor, heu, heu rebut algun tipus de... No sé si d'amenaça, però... Eh, eh, no sé com diria eh, millor que no sé què seu. no sé si m'entens no, bueno <clears throat> Nosotros hemos esperat a que, alguna, eh, alguna cumplen... consigna per adoctrinar-vos heu rebut? Nosaltres, el, el problema de tot això és que eh, també la gent que ha entrat pues, eh, ha donat uns plaços, eh, ha entrat al vestuari d'unes coses, i ja són tres vegades les que ens han mentit. Entonces, claro, també de veres que estem un poc cansats de, de tanta mentida, no? Entonces, lo que volen són fets. No volen que baixi ningú. Sí, les paraules ja no, vos, ja no vos plenen. Claro. Eh, a més, jo crec que quan te fan una cosa d'estes, a partir de que se trenca la primera volta a la veracitat, ja encara que en la segona i la tercera vinguen, ja, ja, ja no crec. Ve calles o tires cap endavant perquè no tens més remei, però ja quan se trenca la, la, el feeling de, de, de mm. primera volta ja és molt complicat. Eh, Vicente i Víctor, voleu dir alguna cosa eh, algo que se vos quede per dir que no vos hagin preguntat que tingueu la, la intenció de dir de que la gent sàpiga fer un, una cridada ja l'ho fet a la gent però no, no sé eh, no vull que se vos quede la res per, per, en el tinterón en, en estos minuts que, que avui estem dedicant a, al drama d'Huracan No, sobretot eh, en primer lloc agrair a la gent les mostres de carinyo que ens, que ens estan brindant no? Uh mhm. -huh. bé per les redes socials o bé per les les fa l'afició, l'afició d'Huracan, ens està animant en tot moment i apoyant. I sobretot dir que l'equip deportivament va estar eh, fins al dia que arriba Huracan eh, lluitant per estar el més alt de la taula. L'únic que demanem és... Com un mínim de, de condicions perquè almenys els entrenaments podem fer-los en, en, en, lo, en lo mínim, no? En, que se puga arreglar el camp, que tinguem material, que tinguem aigua, que tinguem... Ferramentes per treballar. Molt bé. Sols demanem això, no? I que, I que anem a estar units fins al final. Víctor, vols afegir alguna cosa? Yo <clears throat> lo que diría es eh, a les persones que han entrat que si de, si de deberes van a, van a ajudar i, i van a tirar l'equip endavant, que, que, que facin fets. I que si no, pues que, que puga vindre eh, altre grup o, o qualsevol que vulgui fer-se càrrec del, del club i que puga donar un poc més d'estabilitat de, i, i de condicions a, a lo que és Huracán, no? que uh -huh. jo crec que s'ho mereix per, per tota la trajectòria d'estos quatre anys que, que ha hagut. Linares, per la teva banda, per la teva banda te queda alguna cosa per, per dir, per contar-nos, per desitjar-los sort als dos que els va, els va fer falta? Jo me tiraria hores parlant en ells, uh -huh. val? Perquè, perquè, perquè clar, ni, ni ha, en, en tots aquests casos n'hi ha mil aristes, val? però sobretot és fer-los una, una pregunta de sensacions. Uh -huh. Cregueu, penseu que la persona d'Huracan va aguantar pujar hasta juny? Mm, quina pregunta s'ha fet, eh? pregunta. eh? <laughs> Pues... No, no confiem molt en que aguante no fins a juny. No, no, no confie, no. A dia d'avui, en tot el que està passant i, i tots els dies eh, una cosa diferent, és, és difícil pensar que puguem aguantar hasta, hasta el final, la veritat. Víctor Marco, Vicente Moscardó, molta sort, molta força. Així teniu un micro cada volta que vulgueu val? per a dir el que vos dona la gana, per a reivindicar el que vos correspon. Eh, sabeu que eh, els micros de la 97.7 Ràdio, els esports de 97 nit, els teniu oberts sempre a la vostra disposició. Fogado se queda per així, ara me contarà cosetes de paterna. Així me quedé. I acomiadem a de Lini, gràcies. A vosaltres. Igualment a Víctor Marco i a Vicente Moscardó, gràcies i sort als dos. Igualment, moltes, moltes gràcies. gràcies. Complicada la situació de d'Huracán València, a la que avui l'hem dedicat la primera part del nostre programa. Estem ja en test de tertúlia, però no podem deixar de banda la part informativa eh, que té el dia d'avui. O la toquem després en la tertúlia, Folgado? Toca-la quan vulguis. Pues to <laughs> Toca-la otra vez, Sam. En tertulia está Juanma Romero. Eh, pues eh, ha que dir que València Bàsquet ha guanyat el seu partit en el dia d'avui. 49-65 en Bèlgica. 10 de 10. Juanma Romero, que tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Bueno, pues, eh, victòria aclaparadora una més de València Bàsquet. Ha resolt bé a Bèlgica, 10 de 10. El més important, el debut d'Antoine Diom amb l'equip taronja. Sí, ha sigut qui pot ser no, la, una de les notes més positives, a part, eh, evidentment, d'haver aconseguit la victòria, el debut d'Antoine de, Diot, que a més ha pogut anotar els eh, dos primers punts en la samarreta taronja i un debut correcte, no? com també ha assenyalat després del partit el eh, propi tècnic no? de València Bàsquet, Pedro Martínez, que ha destacat sobretot el treball defensiu que ha fet el eh, jugador francès, que evidentment necessita més ritme, però avui és important ja que hagi debutat després d'haver seleccionat quasi ja fa tres mesos en la seva selecció, la de França, en aquesta preparació de, de l'Eurobàsquet. El partit no haguera tingut eh, més misteri ni més situació, més a banda de, com dèiem, el debut d'Antoine Dió, dels 17 punts de, eh, de Justin Hamilton. Justin Hamilton, sí. En efecte, si més I, no, i cap... seria perquè se li ha preguntat a Pedro Martínez en la roda de premsa posterior del partit per l'Eurolliga i no s'ha amagat una volta més el tècnic de València Bàsquet. No, jo crec que estem amb un tècnic que evidentment no es mossega la llengua, que sol ser a més molt clar en tots els temes que, que poden en aquest cas inclús eh, afectar a, a València Bàsquet i s'ha mostrat molt contundent sobre l'Eurolliga o sobre ese projecte no?, que planteja i planeja eh, l'Eurolliga de cara al futur i que, evidentment, com ha reconegut el propi tècnic de València Bàsquet, el perjudica al club i ara mateix al tècnic de l'actual club, que és el propi Pedro, Pedro Martínez. Bueno, pues responderé lo que responde todo el mundo. Eh, me parece fatal, eh, esto es un desastre, es una mierda que pasen estas cosas, porque soy el entrenador de Valencia y evidentemente me perjudica. Si fuera el entrenador del Barcelona o el del Panathinaikos o el del Vasconia diría que qué maravilla de competición y tal. Entonces, así vamos, ¿no? Que solamente todo el mundo está mirando solamente lo que lo que le interesa y hay muy poquita gente que esté mirando el bien común del baloncesto, ¿no? Entonces, así nos va, ¿no? Así nos va el baloncesto. Bueno, una grandísima noticia para los beneficiados, ¿no? Que se han montado ahí un corralito muy bueno que económicamente les va a suponer grandes beneficios y los que los equipos que se quedan fuera, pues evidentemente es muy mala noticia, ¿no? Pero ya digo, como como lo que hace todo el mundo es mirarse lo que le beneficia a uno y sin mirar lo que puede beneficiar al grupo o lo que puede beneficiar al baloncesto, pues, pues yo ahora estoy, en, como casi siempre, por cierto, en el lado de los que salimos perjudicados, ¿no? Pero bueno, seguiremos. Bueno, pues eh, complicat, eh? eh, eh callar a aquest home eh, perquè quan diu alguna cosa li dona igual la repercussió que puga tindre ell diu el que pensa, Juanma. Sí, i a més eh, té raó, eh, té raó perquè ara mateix la situació de l'Euroliga deixa en una molt, molt mala posició al, al València Bàsquet. De fet, parlàvem també tra, després del partit amb, amb Paco Raga, el que és vicepresident i director general del club, i també mostrava pues, eh, i ser pesar, no? perquè en el club no, no ha agradat gens sa decisió de Euroliga. Ara no n'hi ha altra cosa que esperar a veure com eh, es van desenvolupant els, els aconteciments, però en, qualquer, en qualsevol cas eh, una decisió que perjudica València Bàsquet, sobretot de cara al futur, encara que València Bàsquet pot ser sí que un equip que no estigui perjudicat, perquè si aconseguís eh, guanyar l'Eurocup l'any que ve podrà jugar l'Eurolliga. Perfecte, Romero, gràcies. Bon viatge de tornada. Adé Adeu, bona nit, gràcies. 12 i 5 ja a Tertúlia, vinga. Esports 97 nit. La tertúlia. 12 i 6, moment de que arranque el tema de debat, de tertúlia i de análisis en Sport 97 Continua per así folgado de la primera mitjora. Eh, el company de l'agència F, Sergio Vallecabres, està de camí. Avui ens ha avisat que eh, vindria algun minut de tard. Ja tenim des de Barcelona el redactor en cap de primera línia, Paco Gisbert. Hola, Paco, què tal? Bona nit, com I estem? columnista d'esport, no? Eh, sí, bueno, publica algunes coses en l'esport. Columnista, bé. columnista no soc. Per a que veges que te vas seguint, eh? Faig, faig coses, faig coses. Per a que veges que te vas seguint, però per admiració, jo no soc com Hisenda, eh? No vas... Gràcies. <laughs> no soc Montoro. <laughs> Moltes gràcies, Manolo. <laughs> Bueno, pues... Eh, amb Montoro, Montoro el d'Hisenda, no el de Superdeport. No, el de Super és diferent. eh, bueno, pues amb tot això, companys, hem de... Jo també admiri a Paco Xisbert. Tots admirem a Paquito i per això el tenim assinat d'Arturia, i és un, és un dels eh, fixes... Arturo Delgado diu que també la tu de vegada també l'aprecia. Sí. M'esteu posant roig, m'esteu posant roig. Eh? <laughs> No Paco Roig. No Paco, correcte. <laughs> Eh, eh, bueno, vos recorda la pregunta que estem fent en el dia d'avui en el Twitter. Eh, mirant el resultat de la dupla Barragán-Cancelo en Vigo, repetiríeu més voltes aquesta combinació en banda dreta? És la pregunta que estem fent en el dia d'avui. Arroba esports 97 nit en el nostre Twitter. Arroba esports 97 nit. Ja està Sergio Valle, que és així. Exagerat, vas a tardar, vas a tardar. Ja, ja, ja, ja el tenim així. Va. Mà que és, pat, que patidor el company de la Xenxa F, <laughs> Sergio Vallecares, que està l'entrant en l'estudi, eh, que vaig arribar tard i tranquil, que te guardem el puesto, que no passa res. Te ho, te descontaremos descontarem del sou i ja està. No, que arriba tard. Al final tampoc arriba tan tard. Sergio Vallecares, <laughs> què tal? Bona nit, com estàs? Bona nit, què tal? Com esteu? Com estàs tu? Molt bé. No has arribat tan tard. Uf, és no que tan... están en una reunió de falla i ah, és que sempre s'allarguen. Ah, això, sí, això mana. <laughs> bueno, pues 12 i 8 en el dia d'avui, eh, aprofitant que ja tenim a Sergio, que tenim a Paco, que tenim a Salva, eh, Salva, que este, la primera mitja hora no ens ha contat avui l'actualitat del València perquè està a gent d'Huracan, jo crec que valia la pena escoltar-los, que valia la pena abordar este drama. Ara vos preguntaré a, a Paco, Salva ja, ja Sergio què vos, què vos sembla el tema d'Huracan. Jo eh, deia eh, que l'he viscut d'una altra manera amb la resta d'esports de Eh, de l'oferta esportiva que desaparegué de València, tots els equips d'handbol femení, l'equip de futbol sala, eh, l'equip d'handbol masculí, tot això anava desapareguent poquet a poquet en la mesura en què València va començar a destinar fons als grans esdeveniments i deixar de prestar-li atenció eh, econòmica a, a aquests equips. També és cert eh, que hi ha molta gent que opina que l'equip d'èlit que vulgui mantenir és que se mantinga per les seues pròpies... És un debat molt, molt llarg. I a més, eh, este és un cas de, de futbol i de, i de segona B. Ara el tractarem i vos preguntaré. Però primer, en el dia d'avui, el que ha passat, Folgado, i en el dia d'avui el que ha passat és que eh, fins a cinc futbolistes no han entrenat eh, per precaució. Probablement el que més preocupe era el futbolista del qual parlàvem a nit en la tertúlia, així a Esports de 97 nit, quan s'assabentaven que la Federació Portuguesa alliberava André Gómez d'anar amb la selecció perquè eh, unes molestes en el recte anterior eh, el deixaven fora de concurs de la possibilitat de participar en eh, ixos amistosos de la selecció de Pablo Bento. <clears throat> Sí, finalment André Gómez, Manolo, com ahir que contaves en esta mateixa sintonia i con reflectint els companys del diari Superdeporte, va deixar la concentració de la selecció per unes molestes en el recte anterior que li impedien jugar en els dos pròxims compromisos de preparació que tenia Portugal per a l'Eurocopa 2016 d'este pròxim estiu i que la a enfrontar a Rússia el pròxim 14 de novembre i a Luxemburgo tres dies eh, després. André Gómez va viatjar cap a Portugal, el València va enviar un informe mèdic dilluns per la vesprada on es comunicava les molèsties que patia i a més se li demanava a la selecció lusa que l'alliberarà de dos amistosos de Portugal. En l'entrenament d'avui de dimarts ja no va treballar amb la resta de companys, va fer treball específic a part. De vesprada va ser sotmesa una avaluació per part dels metges de la Unitat de Salut i Rendiment de la Federació Portuguesa de Futbol i al final, Manolo, els metges de Portugal varen eh, concloure que el futbolista causava baixa per lesió i havia d'abandonar la concentració. Així que Andrés regressarà a València, Manolo, i treballarà en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna per a recuperar-se. En principi, la previsió ja del cos mèdic del València és que estigui present davant la Unió Deportiva Las Palmas i que pues, eh, puga ser de la, de la partida, puga participar en ese, en ese compromís. Però, de més, pues, si ahir no tenia pocs efectius mm, a la seva disposició a, a Paterna, ahir tenia eh, 12 futbolistes, pues, avui dimecres Manolo n'ha tingut eh, 10, ha perdut dos futbolistes eh, més per arrossegar diferents molèsties físiques, no han treballat, això sí, eh, per precaució, ahir parlaven de l'absència la, de, de Jaume, de l'absència de, de Fegulí, i bueno, pues, eh, avui tampoc han estat Javi Fuego i Adarlan Santos que també ha transcendit que tenen alguna molèstia dels últims eh, partits tampoc, segons els servicis mèdics del València Manolo, tindran problemes per a estar davant la Unió Deportiva Las Palmas, és a dir que bueno, pues, eh, com solen dir així Manolo xapa i pintura també, mm -hmm. per a estos futbolistes estan en boxe, recuperant-se i davant Las Palmas, qui més preocupava que era André, la previsió és que sí estarà, després de l'esglai que ha donat a la selecció de Portugal, davant la Unió Deportiva Las Palmas. Bueno, pues, eh, dit eh, tot això, senyors, eh, ara sentirem una de les veus del dia, que és la del president del Rayo Vallecano, Martín Presa, eh, parlant de, eh, de l'interès del eh, conjunt rayista, tal com vos contàvem ahir, per el porter del València. Aprofite i abans d'entrar en tema València, abans de la primera pausa de publicitat, eh, vos pregunte, perquè és el tema que hem tractat de la primera mitja hora de programa, senyors, tema Huracán València que, que, què vos sembla? Quina impressió teniu de, del drama que estan eh, eh, passant estos eh, futbolistes? A veure, jo... Eh... Jo sí que sé de, de, de bona tinta tot el que està passant perquè, perquè el seguís, eh, me toca fer informació d'Huracan, uh mhm. -huh. faig totes les prèvies i els postpartits, i, i conforme anaven arribant els, els dies de, de, de començar la temporada, de veure com, com uns confiaven l'any passat, sobretot, confiaven tot en, en l'ascens. No va eixir, aquest any ja es comencen, es comencen molt... es comencen mal les coses i, i els nous pareix que, que confiaren que anaven a passar contra el Baracaldo i en aquesta taquilla anaven a, a solventar tot, tots els problemes què passa? que el futbol és el futbol, és futbol. I, i quan, quan t'arrisques tant en, en confiar en algo que no està en les teues mans passa el que passa passa el que passa, que desapareixen persones vinculades al club des del seu naixement i, i que no sabem, no sabem per què, com, com algo que se suposava que estava tot tan ben nugat des d'un començament, acaba, acaba aixina. Però és que eh, jo també visc molt de prop el, el handball i veig com el Fertiberia por de Sagunt i no se gasten ni un duro més del que tenen. Va, en sèrio, l'any passat, eh, fa dos anys, quan entra Fertiberia a, a apostar per, per l'equip de, de Port de Sagunt, eh, en aquest moment és quan decideixen fitxar a dos jugadors. I havia començat ja la temporada. I tenien un equip en, pues, pues en Bruixola, en Tarrassó, en, en gent que, que porten Molt pràcticament tota, tota la seva carrera, mm. la seva part final de la carrera en, en Fertiberia. Fertiberia Y si te gastes más de lo que, de lo que tens, pasa lo que pasa. Yo poca cosa que afegir, Manolo, eh, a lo que bueno pues ens han contat els protagonistes en la primera eh, mitja hora, però bueno, sí que és cert que és un, que és un drama, però estic molt d'acord en el que diu Sergio. Vull dir, avui en dia, Manolo, qualsevol projecte esportiu passa perquè siga sostenible, i si no és eh, sostenible, pues a la fiesta advocata a, a desaparèixer, desgraciadament, perquè en altres temporades el futbol era un esport que vivia al marge de la realitat, que vivia al marge de la eh, legalitat, i avui en dia, pues, eh, a conseqüència de la, de la crisi, pues, eh, el futbol està afectat com està afectat la, la majoria de la societat, de la societat i la majoria de, que de persones. Estem farts de veure, de veure això. És que sí. ha caigut l'Atleti de Madrid, per exemple, en, en handball. És que n'hi ha, ha equips que, que... Històrics. Vamos, la de Mar León se malga, malgastar diners fins a, fins a lo que no tenia Correcte. i, des, i després pues, passa el que passa que, no que, que arriba al Barcelona i sense fer res sense tindre ningú, pues, se passeja per la Lliga. I després, se passeja per la Lliga. Que això acaba repercutint també en la selecció. Per supost. Conforme la Lliga és més forta, dona més jugadors de qualitat, conforme la Lliga és menys forta, eh, acaba formant jugadors de més qualitat. Eh, Paco, tu des de eh, la distància, quina impressió tens del que, del que corre? Bueno, mira, jo fa 10 anys era el mateix que serà Sergio Valdecabres. Mm. És, a dir, jo era el, el corresponsal de l'agència EFE que portava tots els equips que, que no eren ni el València ni el mm. Pamesa en aquella època ni, ni, o sigui, jo seguia el handball, seguia el bàsquet femení seguia... Alguna seguia vivència els... tenim tu i jo junts a Noruega, eh? Sí, sí, sí, alguna, alguna, <laughs> alguna i molt divertida, efectivament. Sí, senyor. La podría la podríeu guardar. Quasi <laughs> no. Un, día podría podíem un especial. Eh? Un especial, no? De la final de la, era de la, de la Copa EHF, no? La, la, la, sí, la EHF femenina, bueno, l'únic títol internacional que té el Ferrobús. El Ferrobús, correcto sí señor. en l'any 2000, 99, de la temporada 99-2000. Sí. Eh, jo vaig veure... Bueno, el que està contant el del Fertiberia a de eh, Puerto de Sagunto és el, és el mateix equip pràcticament que era el València de Ambol, d'Ambol. Mm. Jugava a Bruixola, jugava a Terrassó, lo entrenava... Nebot jugava... Bueno, el nebot en aquella època tenia 18 anys. Sí, però ara, ara és un dels veterans, <laughs> imagina't. Ah, clar, clar, clar. Estava el pare per allí, que suposa que tot encara estarà, encara estarà allí pues, quan se lesiona algú mirant-li els, els muscles i tot això. <laughs> Eh, jo he vist l'agonia d'una la, època en la qual, eh, com, com es deia, s'ataven els, els gossos en, la, que enllonganisses, no? I com se van, se van destruir un munt d'equips d'handbol de, femení, d'handbol de, de, de masculí, de, de bàsquet femení. I jo crec que l'huracan era com l'últim alè de tot això. O sigui, l'huracan, si no me'n recorde malament, va néixer en l'any 2007 o 2008, per ahir, i jo crec que era l'últim punt de, bueno, hem pegat un pelotazo. Si, no me, si jo no estic mal informat, els Samos eren una gent que es dedicava a apuestes deportives, no? O alguna així, si no, si no estic eh, mal enterat i bueno, suposo que és un negoci que a vegades funciona, a vegades no funciona i quan no funciona doncs no hi ha diners no? i, i la, la situació el que passa és que això arrossega a molta gent que n'hi ha darrere i que al final ho paga, paguen com sempre, paguen just pels pecadors i això que ho he vist jo en l'embol veient gent que no podia arribar a final de mes perquè no podia pagar el lloguer de la seva casa o l'he vist en el, en el bàsquet femení o l'he vist en moltes disciplines com he vist desaparèixer molts equips el waterpolo per exemple, el waterpolo el València Victoria sí. va tindre el, el, el quart equip, no, el Waterpolo València, el Waterpolo València uh mhm. -huh. va ser el quart de la Lliga en una temporada, eh? O sigui, i, i això, en, en, jo que ara visc en, en Barcelona, on tot el món juga al waterpolo i n'hi ha vuit clubs en primera divisió i, i, i la, fa dos anys el Barceloneta va guanyar la Champions, o sigui, que dius, bueno, això és una categoria interessant, eh? I també es va, va desaparèixer, va desaparèixer tot perquè, pues, perquè se feien eh, inversions, perquè s'apostaven per coses que eren... Pues, S'apostava per grans esdeveniments, això va ser diners que hi havia que invertir en un posto sí. i s'ha d'invertir en un altre, és que sí, sí. No? Exactament, llegant-se en, en, en peus de fang, que al final és el que, lo que va ser tot. I en realitat realitat, el que deia Sergio i, i també Salva, l'embol en general en Espanya és això, és, en, en realitat és un gegant en, en peus de fang i el problema gran és que continua existint el Barça el mateix que en, en bàsquet continua existint el Barça el, el Barça el Madrid jo he escoltat el que parlava de l'Eurolliga i me pareix al·lucinant que l'Eurolliga li, li doni ara 35 milions d'euros al Barça i al Madrid quan són equips que no tenen que presentar comptes al final de temporada perquè estan respaldats per un equip de futbol que a més tampoc té que, que respaldar comptes perquè no són societats anònimes deportives o sigui, això donaria per un programa o dos sencers perquè és, a mi em sembla molt, molt, molt fort i que això es permetisca des del principi Madrid i Barcelona tenen, poden fer el que vulguin poden fer les seccions que vulguin poden fitxar els millors jugadors del món poden ofegar als altres equips, als equips d'handbol, els equips de bàsquet, els equips de futbol, i tenen tota la impunitat del món. Per què? Perquè els donem, per una, per una banda, els, fem una, una lliga al seu, al seu gust, per fer, i per altra banda fem un, una lliga i una lliga i una Champions al seu gust i ha acabat el discurs. Sí, <laughs> pues, eh, jo crec que amb tot això eh, tanquem este tema, hem de fer una pausa obligatòria per a la Puli i en tornar ja entrem en eh, l'actualitat. Eh, anem a sentir a la tornada de pausa a Martín Pesa, president del Rayo Vallecano, eh, diguent i assegurant o admetent el que ja de Mair, que és que al Rayo li interessa Joel. I vos vaig a preguntar com gestionaríeu la situació que se li va donar al València en desembre, perquè ha de gestionar la porteria, que té tres porters, però que a mig termini n'hi va tindre quatre. Quina solució donaríeu al que n'hi ha? Que no és fàcil. Fem una pausa, vos recordar la pregunta d'esta nit, en el Twitter, arroba esports97nit, mirant el resultat de la dupla Barragán-Cancelo en Vigo, repetiríeu més voltes esta combinació en banda dreta. Fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, 3 www.proaocasión.com. Proaocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Blas, Blas, he leído que ahora es la semana azul de Ford. Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles. Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana Semana Azul de Ford. Son casi tres semanas, Blas. No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches. Ah, vale, precios increíbles. <laughs> Eso. Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas? Red Ford de concesionarios. <laughs> y la última pregunta por un millón de euros. ¿Dónde está la mejor y mayor concentración de vehículos y marcas? Tiempo. La mayor concentración de vehículos y marcas la mayor concentración de vehículos y marcas. Lo ignoro, Mayra. ¿Me puede dar una pista? ¿Una pista? La pista del motor. Claro, la pista de silla. Los mejores vehículos y marcas a lo largo y ancho de la pista de silla y las áreas comerciales de Sedavi, Alfafar, Masanasa y Catarroja. ¿Dónde? En, la, pista, del, motor. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 24. Ahir eh, començàvem a parlar, Folgado, de la situació que se li presentava al Rayo Vallecano en la lesió de Toño, el porter el diumenge en l'última jornada de Lliga, no sé si va ser contra el Granada, si no recordo sí, malament, Granada, Rayo Granada. Granada sí. se, eh, acaba Toño que no pot acabar el partit i quan se li fa l'exploració pertinent resulta que eh, apareix aquesta lesió, aquesta dolència del lligament eh, creuat, lligament creuat del seu genoll mm. pràcticament adeu a la temporada per al porter cantí del Rayo Vallecano i ja contàvem que aquest estiu estigué molt pendent de Joel, que a la fi no se va realitzar la transacció i que eh, havia tornat a sonar i se nom per al Rayo Vallecano. Avui, eh, en Cope Madrid, amb el company José Luis Corrochano, el eh, president del Rayo Vallecano, Martín Presa, ha admès que és un dels noms que està vigilant el Rayo Vallecano per a reforçar la seva porteria. Sí, declaracions a la COPE Madrid este migdia mm, pues, se li ha preguntat per moltes coses al president del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, sobretot per aquesta sorprenent adquisició per part del Rayo Vallecano eh, de, la, de la franquícia d'un equip de, de la Lliga Nord-Americana de, de Futbol. Són aquestes coses que no entén massa. Oklahoma Rayo City, vull dir, una cosa molt, molt curiosa. S'ha gastat vora un milió d'euros el Rayo Vallecano adquirint este, este club de la Lliga Nord-Americana que competís en, pues, en Estats Units i en, i en Canadà, però bueno, després de preguntar-li per, per l'actualitat la eh, més, més important vinculada al Rayo Vallecano que passa per ahí, se li ha preguntat per la lesió de, de Toño y per la posibilidad de que Joel siga el porter que vaya a suplir a, Toño y no ha ningún problema Martín Presa a la hora de admitir que Joel es una, es una posibilidad. A lo deportivo eh, muy muy fuerte y nada, desearle que se recupere lo más rápido posible y, y evidentemente estamos trabajando pues inmediatamente en en, un, sustituto. Pues, que pueda, ¿Joel es posible el del Valencia? ¿Es posible Joel? Ahora mismo tenemos varias posibilidades, tenemos varias posibilidades abiertas, estamos y estamos estamos las tenemos sobre la mesa y estamos negociando pues es una de las posibilidades hay más y vamos a ver vamos a ver porque porque necesitamos desgraciadamente tenemos tres porteros y tenemos dos lesionados y además eh, con, con lesiones eh, pues que no soportas. Con lo cual, pues bueno, que a buscar un portero hay que mirar hacia adelante. Al Rayo también le ha mirado un torte en el tema de la portería mm. y esa opción que va a estar viva en este que es la de Joel, torna a estar ara, señores, damunt de la tabla, como acaben de sentir, al eh, presidente del Rayo Vallecano. Eh, la gran pregunta, eh, més enllà de si li donaríeu eixida a Joel, que jo crec que tots li donaríem eixida perquè és, ara mateix és el suplent del suplent del suplent, eh, vos pregunte com gestionar aquesta porteria, perquè el València, amb Mister Vini, febrer-març, se va ajudar amb tres porters, un que ara mateix el titular per a mi indiscutible, com és Jaume Domènech, altre per el qual ha pagat set quilates, i un altre que, en teoria, és el teu titular en quan se recupere estiga al 100%, com és Diego Alves. Jo tinc dubtes de que Diego Alves acabe jugant esta temporada eh, i li acabe arrebatant el puesto a, a Jaume jo crec que una lesió com, com la que ha tingut eh, li va costar li va costar i, i sobretot el, el, el moment de la temporada que va, que va tornar i aquest moment és el que el València se va estar jugant si, si, si reconduís la situació i els puestos de dalt se va estar jugant massa per a provar en, en un jugador que portarà 6, 7 molts mesos sense jugar jo sí que li donaria eixida a un porter, està clar. Mm, quatre porters és excessiu. No crec que vaig anar a lesionar-se altra volta dos. Seria molt mal, molta mala sort, però eh, Joel no encaixa, no, no, no el traga. És que no n'hi ha, no ha puesto per pa, pa tindre Joel en un equip i el Rayo necessita un porter, pues, pues encaixen, en, encaixen les peces. Jo crec que Sergio eh, ha estat encertat a l'hora de, de valorar la possibilitat respecte a la tornada de, de Diego Alves, Manolo Basilla, parlarem, crec que la setmana passada de que al final... Més, més enllà, més enllà. El dia que contaren lo de Negredo ja sí, parlarem de... Sí, fa setmana de que s'endarreriria finalment la recuperació total. Diguem, la previsió més optimista apuntava a febrer. Parlem de febrer, març per a competir, la Lliga acaba molt pront en guany... Sí, perquè n'hi ha euro. Sergio ha donat en una clau i és que probablement en aquests mesos ja el València pues, pot estar jugant-se el seu futur en, en la competició, esperen que en tres competicions, per què no, i a partir d'ahir va ser molt complicat que Diego Alves, més allà de que en un, en un moment determinat puga tindre un xest i donar-li algun partit que resulti intrascendent per a veure com es troba, sensacions, etc que és molt complicat tenint en compte que torna quan s'està jugant absolutament tot pues ja veurem si torna un nou Alves però és molt complicada la seva, la seva tornada en quin nivell mostra Ryan que demà Manolo, avui ja juga davant Kirguistan curiós que este futbolista quan se recupere juga abans en la selecció d'Austràlia que, que amb el València no sé si serà titular, ja veurem demà demà, demà davant Kirguistan el 10 davant eh, Bangladesh, però independentment del nivell que mostre amb la seva selecció, jo crec que no ho té clar, el seu porter titular avui en dia és eh, Jaume, jo crec que se ho ha guanyat, ha relegat a la, a la suplència a Ryan i Jaume va acabar la temporada excepte, excepte sorpresa ja veurem si torna Alves però jo crec que més enllà d'algun partit intrascendent complicat per lo que se llegó a l'inici edat és el, el Valencià pues es complicado que veiem que puguem veure encara a Alves. Eh? A mi el que ves por Bedona es és que li acabe passant com, com a Sergio Asenjo en via real. És que únicamente lligament encreuat que... a un porter, ho hem comentat moltes voltes, si per a un jugador de camp ya ja és una lesió fotuda, per a un porter és molt més fotuda Imagina't. per els moviments de, I que, de, de, i que no tinguis confiança en, en aquest xenoi mm. és millor que si han ha d'estar 7 mesos o 8 mesos Estigas 7 o 8 mesos una altra cosa és que farà falta, falta una altra cosa és que farà falta, falta que Jaume no era donat eh, el nivell es que, que s'esperava... Es que, Sergio, o... la impressió, i ara deixem parlar a Paco, la impressió fins i tot és que Jaume va a més. hmm. Jo este migdia ho comentava en el Murciélago, amb Vicent Semper, jo deia les, les primers partits de Jaume foren més espectaculars que segurs. Li veies parades molt elàstiques, de molt d'aputxó per estar complint un somni, però després en algun balon creuat es o lateral o aeri... Ve... Els corners... Eh, els corners, els balons que blocava, quasi sempre blocava en dos temps, ara ja bloca molt més, ja no bloca quasi en dos temps, alguna té que fer-ho, però ja bloca la primera, eh, ja en els balons laterals ja se li veu més segur, eh, ja ix a resoldre situacions en moments clau del partit, com l'altre dia, per a mi, la que trau a Nolito de la línia de gol és Eh, la que li deixa la tranquil·litat absoluta al València per amaurar el partit en 1-3, perquè si no era el 2-3 i, el altra volta a remar. Eh, és un porter que ja dic, no és que ja hagi acabat amb el debat, perquè jo crec que no hi ha debat entre ell i Ryan, si més no és un porter que a més el veus cada volta progressar més, i crec mm. que això és molt important. Paco, la teva primera impressió, quatre porters se li van adjuntar al València, i ara en un mes arriba al mercat del desembre, què fem? Bueno, primer no seran quatre, perquè lo, eh, faré un pupurri de tot el que heu dit, perquè estic d'acord pràcticament en tot. No? Pues vale, ves seleccionant. Eh, no, és veritat, o sigui, Alves no crec que arribi a jugar esta temporada. Heu dit, a més, que una, una lesió de lligaments... El millor exemple és el de Víctor Valdés, per exemple, que porta un any i pico sense jugar. No, eh, Asenjo, Asenjo n'ha portat tres lesions de, De, de, Asenjo, Asenjo, per exemple, uh -huh. uh, i el propi Toño, que també ha, ha sofert la mateixa, la Correcte. mateixa en un lesió. és perillosíssima, Paco. I, a més, a més en 30, 35 anys, també. Eh, Toño també és de la mateixa edat que tenia Valdés, o inclús és una miqueta més major. Uh mhm. -huh en la qual cosa no crec que torni, sincerament, és molt complicat que tornin a jugar el mateix nivell en el que jugaven. Bueno, ens quedem en tres, Joel evidentment no compta per a res i lo normal és que el traspassen i, i que ens quedem en Jaume, que jo també estic molt d'acord en que és un, un porter que, ha, que va a més, o sigui que cada vegada està guanyant més seguretat en la porteria, cosa que és normal, perquè jo he jugat de porter i quan, quan tens minuts, quan tens confiança, quan els jugadors que tens davant estan confiant en tu, els defenses confien en tu, pues al final a, a, arriba un moment en què te creixes i que a, te creus que lo pots parar tot, i pràcticament ho para tot, no, Jaume? I, bueno, jo, és, és simplement la decisió que, que prendrà que prendran un no és eh, si jugarà Jaume o jugarà Ryan. Jo crec que en principi té que jugar Jaume perquè està jugant molt bé. I sincerament, ojalà el València se jugui la temporada en mm. febrer, però jo no ho tinc tan clar, eh? <laughs> està clar. 2, 7, 3. Fem una pausa per la pública i en tornar llegim algunes de les eh, opinions que han arribat, eh, que és el següent, cancer, el següent debat. Va ser molt criticada en la segona part de Bèlgica la dupla barragán cancelón banda dreta, va ser molt criticada quan el València donava l'alineació inicial en Balaïdos la dupla Barragán-Cancelo i, després, no, eh? i després del partit eh, tots estàvem encantats en Barragán i Cancelo és una bona solució, la repetiria un mes 12.33, llegim alguna opinió avui poquetes perquè tenim molt poc de temps i entrem de seguida en el debat, vinga ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Pro a ocasión, tu concesionario low cost ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service. Vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA, O consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 36, ràpid, que no tenim molt de temps i avui tenim debat per davant i la pregunta està molt clara. Mirant el resultat de la dupla Barragán, Cancelo en Vigo, repetiríeu més voltes aquesta combinació en banda dreta? Eh, diu Pedro Fuertes Muñoz, en ocasiones no sempre va a salir bien. José Castelló Jimeno, por supuesto, si algo funciona, ¿por qué cambiar? Estaba por Nuno. Eh, Xavi Alias, sobre el tema de Huracán, dio la situación de Huracán es similar a la del Valencia Fútbol Sala cuando Armiñán abandonó el barco. José Antonio Pereira, de no todos los días son sábado y ganas 1-5. Es un buen recurso, pero no para jugar de continuo. Cancelo me gusta de extremo. Andrés es critica de Diu, ¿por qué no podéis informar y tenéis que politizarlo todo según el medio para el que trabajáis? Es falso que los grandes proyectos desaparecían, los clubes de, eh, Valencia desaparecía, por perdón, es falso que por los grandes proyectos desaparecieran los clubes de fútbol sala o balonmano masculino. Xavi Alias sobre el tema de Huracán. Diu los jugadores dan la cara dentro y fuera del campo. El señor Sanchís no. Son muy grandes, orgullosos de ellos. Reguenamund Diu, pues claro que sí, pueden ser muy compatibles y dosificarían a Fegulí. Funcionó y muy bien. Marius Andreas Diu, eh, mm, sí, y metería a Fegulí en el tribote con parejo y fuego y puede jugar bien. Eh, Juan Torres Diu, para mí Fegulí es indiscutible, era la renovación más necesaria, Barragán no es fiable, verlo de Gent y Cancelo mejora. i Miquel diu, per què no, se complementen a la perfecció. 12 i 37, com dèiem, en la segona part ho intenta Nuno en Gante, la segona part de Gante va ser tan tètrica com la primera, palsa Nuno per intentar una dupla Barragán Cancelo en banda dreta, la, segon, el, la segona volta és en Vigo, en el prepartit quan dona el València, anuncia el València l'alineació, li cauen a Nuno Eh, que estava el tema en un estat d'alteració general important eh, i li cauen crítiques per alinear d'entrada Barragán i Cancelo Barragán i Cancelo fan un gran partit Cancelo se projecta molt bé en atac s'hi complementen molt bé amb Barragán en defensa i de fet desquicien a, a Nolito al futbolista del Celta de Vigo i també una miqueta a Joni al lateral esquerre del conjunt vigués que a més és qui li regala el 1-3 a, a Paco Alcácer en el minut 1 de la segona part és una dupla tindre en compte més voltes Barragán Cancelo? Jo ho comentava durant la publicitat, jo crec que Cancelo tècnicament és un dels millors jugadors de la plantilla a l'hora de regatejar, d'anar-se en el 1 contra 1, jo crec que és dels millors que té, que té el València eh, de fet, eh, pels matins eh, eh, Salva i jo podem veure a diari en, en les rogles, en, en el que fan en els entrenaments, se li veu que té algo més que el resto però llevar a Fegulí jo no el llevaria. Fegulí eh, ara mateix és el jugador que millor temporada està fent en el València. Com a solució, sí, com a solució no està mal. Eh, i, I damunt si sí, Fegulí arrastra les, les molèsties en el taló, eh, va jugar els partits importants, però com a solució, a mi em pareix bona solució en els moments que, que fa falta algú mm, que desborde, que, que, que encare i que, i que acabe mm, buscant ixa, ixa, ixe regat que el resto no, no, no ho fan, no ho fan. Sincer, senzillament no ho fan. Jo que sí que crec que el València este estiu necessitava un lateral dretà superior a, a Barragán i superior a, a Cancelo, ¿no? I en este debat sempre Cancelo, Barragán, Barragán, eh, Cancelo, que si un ataca millor, que l'altre que defensa millor... Jo sempre sóc partidari de, de Cancelo abans que de, que de Barragán per tant, a mi m'agradaria eh, una dupla Cancelo-Fegulí sempre. Evidentment, en un cas de necessita com l'altre dia, quan no estava eh, Fegulí, Nuno va posar a, a Cancelo d'interior per les seves condicions eh, tècniques eh, i físiques, que és un futbolista que es, es projecta en atac perfectament, pues, pot actuar en aquesta en aquesta demarcació, però jo a l'hora d'escollir Cancelo Fegulí seria la banda dreta idònia per al València sempre que Fegulí estigui al nivell que està, que està mostrant, que està és un, que este és un altre eh, debat, no? Però el València necessitava aquest estiu per reforçar la banda dreta amb un lateral de, de jerarquia per a ser ja titular i i per haver anat donant-li minuts també de qualitat perquè no a, a Cancelo, ben en lateral o ben en l'interior o haver-se quedat en Barragán i haver-se evitat Cancelo un club en el que poguera jugar eh, però, sempre. Però, el, el que passa és que enguany s'hem trobat en la, amb la sorpresa de que en uno, de repent, pues, per Cancelo quan tots esperaven que repetira el que va fer la temporada, passió, la temporada anterior quan va apostar per, eh, per Barragán. Però bueno, a més que Barragán me pareix un lateral molt però és que el problema és que fluix, a, Barra a Barragán l'acaben renovant, l'acaba renovant Nuno. Sí. Si el renova Nuno, no el va deixar eixir mm, dos mesos després i a Cancelo l'ha fitxat Nuno. Que el renova, que... però no el veu bé perquè sí que eh, és cert que al principi li dona algun partit. El partit contra el Betis, pot ser? Eh, Quan... El partit contra el Deportivo sí, La Coruña se queda expulsat. El, el, de, la, el de l'expulsió. I no, i no recordo, diria que mirar ara eh, si va jugar també en la, en la prèvia contra el Mónaco o ja jugues dos partits Cancelo. No ho recordo bé. Crec ara, que Cancelo. Ara, ara ho miraré, ara ho miraré. Però sí que és cert que eh, si Nuno aposta per, bar, per eh, renovar Barragán i en guany està posat a Cancelo, és que és evident que Barragán no el veu bé. Mm. Perquè la importància que li dona al sistema defensiu y Barragán Small, molt defensivo de Cancelo, es evidente que no está bien un buen Barragán. Paco! Era, eh, el, problema se va mm, a crear O uno sin uno a a, Rodrigo de Pol, a Marchinata Negredo, que són dos jugadors que podrien jugar en Negredo menys, però Rodrigo de Pol podria jugar en banda dreta uh mhm. -huh. eh, i damunt Rodrigo se l'ha lesionat pues, al final una de les alternatives que és que no n'hi ha altra després de Feulí pràcticament és fer això o sigui, és, és redoblar el carril dret que és, la, al cap i a la fi és el que feia l'innombrable en, en Matier i Jordi Costa eh, o Jordi Costa, Jordi, Jordi Alba, Alba és, la mateixa història. O sigui, en determinats partits redoblava la banda esquerra, principalment contra el Barça, que ho feia sempre i sempre mhm. empataven, sempre feien el mateix, eh, i era una solució com altra qualsevol. Jo crec que probablement no siga la definitiva i probablement no seria la panacea del èxits, però és una possibilitat en un moment donat si Fegulí no està bé o si tens una... Ten, és una variant més en el joc del València. Eh, me apunta molt bé el tècnic, el nostre tècnic, que és, és, és tècnic, productor i, i és tot Arturo Delgado, eh, que els dos partits de la prèvia el jugava Barran sí, sí, Vull dir, que me pareix una dada a mi, a mi ara que ja tenim aquesta dada en la mà me pareix mega significativa que si Nuno no està apostant per Barragán havent sigut home de la seva confiança l'any passat i centre mà defensiu que formaven Alves, Barragán que sabeu de memòria uh mhm. -huh. Alves, Barragán, Mustafi o també diga ja d'eixos se te cau el porter per lesió se te cau també dir perquè se'n va i te queden Mustafi i Gallà no te queda Barragán perquè és evident que Nuno no veu al Barragán de l'any passat i aposta per Cancelo. Comença a donar-li partits, comença a donar-li eh, els dos de la prèvia de la Champions, la primera jornada en Vallecas ahí sí que crec que juga Cancelo, si no recorde malament, però... Eh, sí, sí, la però, sí, però per, sí, però ho fa, jo crec que ho fa per rotacions. Per rotacions, o sigui, en efecte, i en la no, segona... No, no, no i en la segona... La... El... Digues, Paco, perdona. Sí, no, no, no, no, pero no pero que siga el titular. És que crec que en, en el dia del Rayo en uh -huh. uno fa set canvis en l'alineació. La, per això te dic, que jo crec que ell, la, la seva idea primigènia és continuar apostant per Barragán, però algo ens eh, apunta que no el veu bé, perquè sí aposta per ell en els dos partits primordials de la pretemporada, que són la prèvia, uh -huh. i a partir ahí el primer partit que apareix Barragán novament és el partit del Deportivo de la Coruña, on no anem a dir que s'autoexpulsa però no però està quasi. però quasi i a partir d'ahir se cau Barragán i se cau Barragán jo crec que és evident perquè Nuno que apostat sempre per aquest futbolista no el veu bé però recordeu el partit contra el Zenit cancelo aquest partit eh, tots els gols eh, malament. És que, és que estiguem així comentant-ho. És que mm, pa, canviaren a Hulk de banda simplement per fer-li mal a, I trobar, a Cancelo. El, i, I, i vamos, eh, arribàvem per totes bandes. És que en el Celta en eh, eh, la... en Vigo ha jugat allí fa eh? una setmana tinguérem al central del Celta de Vigo a, Font a Andreu Fontàs un dels que va jugar ah. titular i ens va dir que en, en el Celta eh, Santi Mina era jugador de banda dreta ah, que pues mira, alguna volta havia jugat recordes, jo ho recordo de segona punta que alguna volta havia jugat en efecte de segona punta però que era un jugador fonamentalment de banda dreta pues, ah, pues de desborde no té, no té ni mitja. Eh? Jo crec que l'estàs banda... ara mateix desbordat ell mateix. Sí. Seria, sí, seria la, la banda dreta de Balaïdos, però no la de Mestalla, igual. 12 i 45. Vinga, fem l'última pausa i tornem per a tancar el debat. Mm. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas arte Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte tu snack de horno a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47. En el dia d'avui, el, eh, el tema de portada del diari Superdeport és el que va a córrer a Vigo, a Balaidos, en el prepartit. I podríem dir que està una miqueta a camí entre colp de mà dels futbolistes que començaven a sentir-se observats, la meva teoria molt particular és que els futbolistes en tot aquest temps de crisi, fins que la crisi no ha sigut molt profunda, han viscut molt còmodes, molt còmodes parapetats darrere de la impopularitat que s'havia construït l'entrenador per demèrits propis, però després de que ja alguns flaixos, alguns focus comencen a apuntar als futbolistes, i això als futbolistes ja no els agrada. I per això eh, donen un passet davant en Vigo, també uno comença a escoltar els futbolistes, o sigui que hi ha una part de cadascun i arriben a l'entente cordial de com fer les coses en balaïdos. Que després en balaïdos hi ha moments en el partit en el qual la sort juga del teu, del teu costat. Mm -hmm. És evident. Però sí que és cert que no siguent un València ple és una versió prou millor de València que la que havíem vist en tota la temporada 15-16. Encara està lluny del que va ser la 14-15? Sí. Però ja recorda ella però sobretot a partir de l'1 a 3 ja sí recorda, recorda no? I, i el començament jo veure a Parejo pressionar eh, sí. dalt. era com dir mira, el se'n estava, recorden de lo que feien antes des del començament fins al gol de, del Celta de Vigo el gol del Celta que sí. crec que és el córner pitjor defensat de la història crec que no he vist un córner tan mal defensat en la vida eh, a partir d'ahir des del gol del Celta fins al 1-2 de Parejo eh, el València ho passa malament. No és que li facin moltes oportunitats, però és aquesta sensació que ten tenim en el València en guany de que rebutgen la pilota i, I la tornen, pilota no, tornen, no, cau, no cau a més de 5 metres de l'àrea i tornen, i tornen, i tornen, i tornen, i tornen, i de fet hi ha una presa televisiva del gol de Dani Parejo que és molt aclaridora en el moment que Parejo marca el 1-2 eh, el gest de, de, de, de Gallà que se veu en aquesta presa és un gest als els punts i mirant el segon diguen, buf, Menos mal. De, després de tot encara se n'anem una dos guanyant al descans perquè això és l'última jugada de, del primer temps però sí que és cert, com deia que no sento un València ple, que no sento un València de 90 minuts, és una versió prou millorada que s'acosta més a la de la 14-15 que el que estàvem veient en la 15 17 Jo eh, he llegit l'article d'Andreu i, i és que eh, no crec que ni siga blanc ni siga negre, ni siga tot eh, que els futbolistes han tingut ganes de fer lo que, lo que feien l'any passat mm -hmm. o que en uno ha de donar la, la volta a tota la situació. No, jo crec que és una miqueta de cada un. Jo sé per així, eh, ha sigut un, una negociació, jo sé per així i vosaltres se diu per ahí. I al final s'ha tornat a veure algo que ens recorda a l'equip que l'any passat pues, xugava, eh, plantava cara, anaves a, anaves a xugar fora i, i, i no era eh, la sensació que teníem en el partit eh, contra el Gante. És que el partit contra el Gante es, es es vindre i, i vindre i vindre i vindre. No sé, no, no, no crec que siga, torna a dir, ni blanc ni negre. Eh, al final el gris eh, és el que, lo que ha marcat que tornen a, a recordar el que, lo que ja sabien fer no és intel·ligent per part de futbolistes posar-se en contra del, del tècnic i posar-se en contra d'este tècnic, vull dir hmm. no oblidem que la situació en el... En el Sobretot d'este tècnic. Eh? Clar, no oblidem que la situació del, del vestidor del València no, no la patís cap eh, club de la primera divisió espanyola o del futbol professional espanyol, mm -hmm. a partir d'ahir, vull dir, no és intel·ligent en cap futbolista del València enfrontar-se directament amb el tècnic, mira el que acaba de fer Nuno amb, amb Negredo, eh, l'únic futbolista que, que s'ha enfrontat en ell eh, bueno, pues per una sèrie de, de, de, de, de punts de vista que tenien en, en contra, no? I a partir d'ahí pues, jo crec que futbolistes són intel·ligència en el València. A part de que el vestidor, ho hem dit molt de voltes, no és conflictiu, el vestidor que té avui en dia Nuno, ja ha entre futbolistes conflictius o que poden ser conflictius, eh, Negredo per, per la seva eh, jerarquia, pel currículum, per lo que vulgueu, i a partir d'ahir futbolistes que per caràcter se li poden enfrontar al, al tècnic i amb els que amb un d'ells ha tingut un problema que és Enzo i altre que no sé què ocorre però si no ho ha tingut mm, pues, podria xocar pel caràcter de futbolista que és Rodrigo de Pol. A partir d'ahir, la resta de futbolistes de l'actual vestidor, jo crec que, home, no són Bambi, però no li poden generar problemes a, en uno, a part de que no és intel·ligent avui en dia plantar-li cara a este, a este entrenador. Jo per a, que, per a tindre una imatge real de lo que va ocórrer a Balaidos, m'esperaria lo que ocórrega dava la Unió Deportiva Las Palmas quan torna la Lliga. A partir d'ahir sabrem si el València torna, si no torna, o si estem com, com durant tota la temporada, que quan fa un partit bo, dos, dius, bueno, ja torna, li hem vist coses de la temporada passada. Eso I a partir d'ahir juga un tercer partit, cau al Pau i dius, però bueno, altra volta. No sé. Te rectifique, te rectifique Salva. Hi ha mm. un hmm. equip que, que està en la mateixa situació que el València, que és el Llagostera, que és el que va l'últim de segona divisió. El Llagostera, sabeu que està entrenat per el marit de la presidenta. El Alcina... <laughs> Sí, Valde, sí, sí, sí, sí, sí no, no, és, una història, terrao, terrao. és una història molt divertida. Sí, sí, sí. Tan pros que, este, que, que l'any passat no tenia llicència per, a, per assentar-se mm. en la banqueta, banqueta y posar en un entrenador de mentira y el tío ya todo y, pero es que tenía la despachate de, la rueda de prensa y todo o sea el tío de ey, sí a ey no ahí decía no porque es que en perdut y tal yo pero usted quién es no si usted es el, segundo entrenador no y ahí Tebas no se clava no era el que manaba no no ahí ahí Tebas no se clava no, no, no, ahí no te no se clava. Y el, y el jugador que, protesta se embafora O sea que... y el Llagostera va último, eh? que es una pena porque es un equipo que yo le di tengo molta simpatía bueno, es Eh... Bueno, No, no, no, que, que, que li tinc molta simpatia no. perquè més, conec molta gent de Llagostera mm -hmm. i, mm-hmm. i, i és un equip, pues eso, humil i simpàtic i tot això. Eh, L'equip al qual guany, el Barça li ha copiat l'equipatge. Dit això... Exacte, exacte, exacte. <laughs> és es que damunt li han fet això, és que li han robat l'equipatge. 12 <laughs> i 53. Este paró mm, moltes voltes ens fa preguntar-nos bueno, eh, eh, li ve bé al València, li ve malament... Eh, també hi hauria que fer una segona pregunta, que és on jo vaig ara hi ha futbolistes que van a la selecció perquè l'oasi per a que Paco Alcácer no es desquixera del tot en la, primer, en, en la primera fase de la Lliga era cada volta que li arribava la, la mm. situació de jugar amb la selecció anava, jugava, contava com un o més que eh, en València a voltes semblava que se sentia important esta, se sentia important de la selecció en l'última volta va i marca dos gols i a partir d'ahí reprèn el seu lloc en el València me diuen que per l'amistós contra Anglaterra del Bosque podria intentar jugar amb dos puntes que serien eh, Diego Costa i el mateix Paco Alcácer eh, dos puntes del sí, sí, eh? sí, sí. La, la prova que ha fet en el dia d'avui no lo veo és ixa i a més dos puntes no, que, que no vas que en contra encaixen. de la prova que ha fet però no, no me quadra eh? Val. Eh, però l'ha provat dit això Eh, sí, sí, sí, que no tiene ocho es, no, no, no fica quatre centrocampistes, o sigui sea que... <laughs> Quita eso, señores, senyors, crec que es importante también... No, ha parlat en tu, no parla en tu, no, no, no, te ha consultat si podien jugar en dos puntes. Dit señores, este estem, entrem en l'últim minuts de programa. Eh, M'agradaria preguntar-vos si a voltes tots eh, també eh, duts per, el, eh, per la marea de les grans eh, cadenes nacionals, eh, com Madrid i Barça sempre els ve mal perquè sempre en algun jugador perquè ne van molts el virus FIFA, per virus, però a vegades el paró FIFA eh, pot causar alguna cosa positiva. Per exemple, en el cas de Paco Alcácer, li ha vingut molt bé en guanyant a la selecció. I al València li va vindre de perilles mm, el poder recuperar, per exemple, Abdenur. O sea, es que eh, la primera participación de Aderlan Santos dije, mira, por lo menos no es entona, no es Bezo que es tremolanse, pero es que el ver en el partido contra el Atlético de Madrid i era balon amunt, balon amunt i ni mirava on passava ah, la pilota ha eh, clarament de més a menys eh, jo que sé, el veus, el veus entrenar i, i és que mm, no tens, pareix que no tinga sang jo que sé, a vegades a Enzo el, se'n passa i mm. este, este no arriba i és un central molt xelat, és eh, molt xelat, sí, és molt sí. xelat i després Bezo, pues, pues tenim lo de sempre, eh, un jugador que, que en algun moment se tindrà que fer futbolista. Uh mhm. -huh que, que no li vinguin grans, grans partits, que és que sempre, passa, sempre li passa alguna cosa. No fa mai el partit complet, sencer, que dius, mira, està perfecte. Sempre té alguna coseta. Però lo del Càcer, me pareix mmm, que si no haguera sigut per la selecció i per la confiança del Bosque, a la mateixa no tindríem cap davanter centre en, en el València, perquè Negredo mmm, no conta i perquè el Càcer en, en el moment que el convocava del Bosque en les primeres convocatòries d'esta temporada no jugava en el València. Era Negredo el titular. Sí, sí. Recordeu que, que recordeu que l'any passat va passar el mateix en Fegulí, l'any passat l'anterior en Feulí <clears throat> van a la, a la Copa, a la a la Copa, Copa. Àfrica i, al, mm. i a la tornada va ser la millor, el, els dos millors mesos de Feulí. va, va, va venir superenxufat. també és cert que en l'anterior experiència Feulí se'n va a la va Copa d'Àfrica i estigué, estar, estarem un any esperant que tornara. I va ser quan va renovar, quan, quan sí. va eixir en roda de premsa en, en Salvo i tot, sí, que, sí. que anava a ser el millor futbolista... Eh... No, el renova encara Manolo Llorente. Eh, jo... Que de fet li tiren encara que el renova perquè en el carrer estaven apretant-li en el tema de Fegulí. Sí. Pues amb... Sí, ah. bueno, és que hem tingut dues experiències diferents en Fegulí en la Copa Àfrica, <laughs> efectivament. sí, sí, una bona sí. i una dolenta. Respecte a Fegulí, la premsa italiana, mm -hmm. demà, per exemple, Tutto Sport per lo que acaba de trobar, uh -huh. eh, continua insistint en que és una priori prioritat de Mancini per a la banda dreta, per una banda dreta integrada per eh, Van der Biel en el lateral i Fegulí per, per davant, i en Itàlia se continua parlant de, de la possibilitat de que Fegulí per a, per a l'Inter de, de Milà, inclu, inclús algun mitjà de comunicació especula que l'Inter podria fer un esforç, si el València buiguera, i el futbolista també, i comprar-lo ja en el mercat del, de l'hivern, evidentment, ha de comptar amb el vistiplau del futbolista i del club. És que, també pot València, haver banda del València, eh? Al València li queden 50 dies per a renegociar, per a negociar Fegulí, eh? 50 dies. Allà estem a, a 12 de, de, de, de novembre, perdó, novembre. li queden 49 dies. Al València li queden 49 dies per evitar que Fegulí puga fitxar per qui li doni la gana lliure de... Jo crec que ja han, fet, ja han fet tard. Jo crec que també. Sí, sí, jo crec que és un cas perdut, eh? té tota la pinta. El València continua insistint en que els pròxims anys hi haurà una, una renovació i que està tot molt a prop, però la realitat a les d'ara és que estem igual que fa uns mesos. Senyors, anem a anar tancant la paraeta, que el dia d'avui se'ns ha passat rapidíssim a la, la tertúlia. Senyor Gisbert, un plaer. Igualment, una abraçada. En a 15 dies t'anava a sentir-se, igual li contem a Arturo, que està molt interessat Arturo en alguna anècdota de Noruega, de l'any 2000. Vinga, un dia, un dia que no hi ha molta... Que no hi ha molta, molt, molta canya li, li contem a Arturo lo de, lo de Noruega, vinga. Gràcies, Paco. Vinga, una abraçada. Bona abraçada. Sergio Vallecales, moltíssimes gràcies, company de la te veig demà. Molt bé, Manolo. Senyores i senyors, anem a deixar-ho així. Recorden que demà, a, ah, bueno, que a les 5 i mitja se remet este programa, que de seguida tindreu el podcast penjat en el Twitter i que demà a les 3 menys quart, 3 menys quart perdó, següent cita amb el Murciélago en Levante Televisió, demà estarà folgado i ve Manolo Salvador, si no recordem malament en la presentació de Vicent Sempere i a les 11.30 estarem així en Esports 97 acaba Esports 97, comença la nit gràcies, adeu i fins demà codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente Fórmula 97.